بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين وبعد tunaendelea na درس زيتو chini رساله هي عظيمة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام na jana katika darasa yetu tulianza kusoma kile ambacho amekiita muallif hafidhahu Allah ta'ala min thamarati takhalluqi bi akhlaqi al-anbiya miongoni mwa matunda na faida za kujipamba na tabia za manabii tukayasoma maelezo ya mwanzo kama utangulizi kisha tukaanza kusoma hayo matunda na hizo faida ambazo muislamu atazipata kwa kujipamba na tabia za manabii tukaisoma faida ya kwanza na ya pili hadha dars ams hilo ni darasa la jana واليوم ان شاء الله تعالى نواصل na leo tunaendelea na darasa la leo thalithan ay min thamarati at-takhalluqi bi akhlaqi al-anbiya miongoni mwa matunda ya kujipamba na akhlaqi za manabii jambo la tatu anasema asheikh الشيخ حفظه الله تعالى ثالثا زيادة الإيمان بالله عز وجل ذلك لأن أخلاق الأنبياء عليهم السلام تجمع فضائل الأعمال والأقوال والتمثل بفضيلة واحدة يزيد إيمان العبد فكيف بفضائل كثيرة ناهيك إذا كانت تلك الفضائل من أعمال الأنبياء عليهم السلام وأقوالهم أنا سيما لتاتني كزيد إيماني كالله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان بالله عز وجل نكزيد إيماني يكم ومني الله سبحانه وتعالى هل اللبتكانا kwa watu kujipamba na tabia za manabii kivipi asema dhalika lianna akhlaq al na hilo ni kwa sababu ya kwamba hakika tabia za manabii alayhi msalam juu yao ishike salamu tajma'u fadha'il al amal wal-aqwal tajma'u zinakusanya hizo tabia za manabii yaliyo bora katika amali au zilizo bora katika amali na aqwali wadhālika na hilo lianna akhlaq al-anbiya'i alayhim salam ni kwa sababu hakika tabia za manabii ishuke juu yao salamu tajma'u zinakusanya hizo tabia zao فضائل الاعمال والاقوال wal بورا yaliyo bora katika matendo na maneno naam kwa maana ndani ya akhlaqi za manabii panapatikana tabia nzuri nzuri bora kadhalika yanapatikana maneno mazuri mazuri yaliyo bora hayo yanapatikana kwenye akhlaqi za manabii sasa anasema watamathulu bifadilatin wahidatin yazidu iman al na kutekeleza fadhila moja tu huzidisha imani ya mja na hiyo lafahamika sawaun fadilatun amaliya au fadilatun qawliya ni mamoja hilo jambo bora ni la kimatendo au ni la kimaneno watamathulu bifadhilatin wahidatin na kutekeleza fadhila moja tu jambo moja la fadhila yazidu iman alabd hilo linaizidisha imani ya mja yafahamika hiyo shekhi yasema fakaifa bifadhaila kathira Vipi sasa itakavyokuwa kwa fadhila nyingi? Ni kama swali hili, fakaifa bifadhaila kathiratin, vipi jambo litakuwa kwa fadhila nyingi? Ikiwa mtu akitekeleza jambo moja tu la kifadhila, imani yake yaongezeka. Haya, hali itakuwaje akitekeleza mengi? Aljawabu unalo wewe kwa maana ya kwamba akitekeleza mambo mengi ya fadhila basi imani yake pia itapanda kwa wingi sana sasa asema nahik achilia mbali idha kanat tilka alfadail pindi yatakapokuwa hayo mambo ya fadhila min a'mali alanbiyai anbiyai salam ni katika matendo ya manabii juu yao ishuke salamu aqwalihim, na ni katika maneno yao. Yaani ikiwa matendo bora tu yanaongeza imani kwa uchache na kwa wingi, haya jambo litakuwaje ikiwa hayo matendo bora ni katika matendo ya manabii au katika kauli zao? Bila ya shaka fadhila zake zitakuwa ni kubwa zaidi na imani itapanda kwa wingi zaidi ndio akasema na hik achilia mbali eh idha kanat tilka alfadail min a'mali al-anbiya'i alayhim salam wa aqwalihim kwa maana ikiwa ni hivi basi imani kuzidi ni kwa kiwango kikubwa sana ikiwa hayo matendo ambayo mtu anayafanya ni katika matendo ya manabii au hayo maneno ambayo mtu ayasema ni katika maneno ya manabii imani yake yatarajiwa kupanda maradufu naam hiyo ni faida ya tatu rabian faida ya nne tunayoipata kwa kuzisoma tabia za anbiya albu'du an talbisi shaitani wama yuhassinuhu lil'abdi min sayyi alaqwali wal a'mal hiyo ni faida kubwa sana albu'du an talbisi shaitan ni kuwa mbali ni kuwa mbali kutokana na upotoshaji wa shaitan talbis ni kuwa mbali an talbisi shaitan kutokana na upotoshaji wa shaitan ma yuhassinuhu lil'abd na yale ambayo anayapamba huyo sheitani kumpambia mja min sayyi alaqwali katika zilizo mbaya katika kauli wal a'mali na katika matendo sheitani kazi yake kubwa ni mpotoshaji ataka kuwatoa watu katika haki itokayo kwa Allah na kuwatia katika batili iliyokatazwa bali katika tabia zake ni kuyapamba mambo eh, ya shari akayapamba kwa mja yale mambo mabaya katika maneno na vitendo yeye huyapamba katika jicho la mtu yakaonekana ni mazuri sana hii ni kazi yake sheitani sasa kwenye kuzisoma hizi tabia njema za manabii tutaweza kukaa mbali tukajiepusha sisi na upotoshaji wa sheitani na yale ambayo anayapamba kwa mja katika yaliyo mabaya katika maneno na matendo shekhe aendelea sema fa idha takhallaqa al-abdu bi akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam na pindi atakapojipamba mja kwa tabia za manabii alayhimu salam thumma arada ash-shaytan tazyina sayyi al-amali lahu kisha akataka sheitan kuipamba eh iliyo mbaya katika amali kwake yeye yani kwa huyu mja thumma arada shaitanu kisha akataka shaitan tazyina sayyi al-amali lahu kuipamba eh amali mbaya kwa huyo mja shekhi yasema sheitani atakapotaka kufanya hivyo tadhakkara al atakumbuka mja huyu tadhakkara al atakumbuka huyu mja anna al-anbiyaa alayhimus salam kwamba hakika manabii عليهم السلام أبعد الناس عن ذلك ni mbali zaidi katika watu na jambo hilo atalikumbuka hili kwamba hapana manabii wako mbali kabisa na mambo haya mabaya ambayo sheitani anayapamba sasa ukikumbuka hilo utapata fursa ya kuliepuka tadhakkara al-abd eh, atakumbuka mja anna al-anbiya alayhimus kwamba hakika manabii alayhi salam ab'adu nnas an dhalik ni waliombali zaidi katika watu na jambo hilo la kukubali ushawishi wa shaitan asema fatatayaqadu nafsuhu na hapo itaamka nafsi yake kwa maana itapata uhai na muamko fatatayaqadu nafsuhu na itaamka nafsi yake yani kama ilikuwa kwenye ghafla kwenye kughafilika na kuzubaa basi nafsi itazinduka na kuamka si hilo tu asema wayazjurha wayardauha bali na ataikemea hiyo nafsi huyo mja wayazjurha na ataikemea nafsi hiyo wayardauha na ataihofisha ani liqdami alayhi kutokana na kusonga mbele kwenye hilo jambo baya wayasjuruha na ataikemea nafsi hiyo wayardauha na ataihofisha hiyo nafsi ani liqdami alayhi kutokana na kusonga mbele kuliendea jambo hilo baya kwa maana kuyasoma haya mambo mazuri waliokuwa nayo manabii yanasaidia katika kuziamsha nafsi na anakuwa muislamu eh ameamka watakunu nafsuhu yaqdana kadhalika inakuwa nafsi yake iko hai iko macho na anapata ujasiri wa kuikemea nafsi na kuitisha hiyo nafsi kutokana na kuyaendea mambo mabaya ni kwa sababu una mafunzo mazuri kutoka kwa manabii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الأعراف الله سبحانه وتعالى نسيما إن الذين اتقوا ولأباو ونمشى الله سبحانه وتعالى وشمون إذا مسهم طائف من الشيطان بيندي لكي وبتواو pepesi kutokea kwa sheitani wengine unasema telezesho taifa likiwapata wao telezesho mina sheitani kutokea kwa sheitani yani sheitani anapowahadaa na akawaingiza katika mtego na wao wakakubali kutegeka wacha Mungu walivyo wakipatwa na hadaa ya sheitani kama hii tadhakkaru Allah anasema mara tu hukumbuka fa idhahum mubsirun tahamaki wao ni wenye kuiona haki na kuiona njia ya sawa tadhakkaru mara tu hukumbuka yani wacha Mungu fa idhahum mubsirun na tahamaki au ghafula wao ni wenye kuona haki kwa maana attaqiyu mcha Mungu mu'min anaweza akateleza sheitani akamchota na hadaa zake lakini hakawii kukumbuka kwa maana akitegwa akategeka basi haraka sana huwa anaufungua mtego anakumbuka na anarudi katika usawa kuiona njia ya haki maneno ya sawa sawa haya lakini faida ya tano katika faida za kusoma tabia za manabii asema husnu taamuli ma'a almad'uwina minan annasi umuman tunapata faida hii vile vile ni uzuri wa kuamiliana pamoja na wale wenye kulinganiwa husnu taamuli ma'a almad'uwina ni uzuri wa kuamiliana pamoja na wale wenye kulinganiwa minan annasi umuman eh katika watu wote kwa ujumla tumejifunza sisi namna ya kutaamal na wale tunaowalingania kwa kuwatizama manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyoishi na wale wanaowalingania katika dini yakulu sheikh فالانبياء عليهم السلام يبلغون اقوامهم رسالات الله عز وجل manabii عليهم السلام wanawafikishia watu wao jumbe za Allah azza wa jalla mwenye ushindi na utukufu hiyo ndio kazi yao kufikisha ujumbe kwa watu فالانبياء عليهم السلام يبلغون اقوامهم رسالات الله عز وجل لهم manabii عليهم السلام wanafikisha eh wafikishia watu wao eh, zile jumbe za Allah mwenye utukufu na ushindi kwa wao, ndio kazi yao. Wayuraghibunahum fil khair, na wanawatia shauku eh, wanawatia hamu. Wayuraghibunahum fil khairi, na wanawatia shauku wao katika kheri, yani wanawahamasisha watu wao juu ya kukimbilia kheri. Wayuhadhirunahum min asharri na wanawatahadharisha wao kutokana na shari hiyo ndiyo kazi ya manabii asema wayatahammaluna inadahum na wanastahamilia inadi zao wayatahammaluna inadahum na wanastahamili kwa maana wanavumilia inadi zao kwa maana inadi za watu wao watu wajeuri kweli kweli hawasikii watu wanafanya hila manabii wakiwaambia hivi wao wasema hivi wakiambiwa wafanyeni hivi wafanya vingine watukutu lakini manabii wa Allah wanavumilia inadi zao kwa nini rajaa hidayatihim rajaa hidayatihim kwa ajili ya kutarajia kuongoka kwao manabii wanakuwa na tamaa kwamba hawa watakuja kuelewa hawa wakaongoka kisha shekhi anasema wala yashmatuna bihim inda wuku'i al'uqubati alayhim na wala hawafurahi furaha ya uadui kuwafurahia wao yani hawa watu wao wala yashmatuna bihim na wala hawafurahi furaha ya uadui kwa jamaa zao inda wuku'i al'uqubati alayhim wakati eh wa kushuka adhabu juu yao hayo tuliyasoma hapo nyuma tabia hii manabii hawana yani kuchekelea majanga yanayowakuta watu wao walikuwa hawana tabia hii Sheikh anasema fatilka al nabawiyya sasa hizi tabia za kinabii fatilka al-akhlaq sasa na hizi tabia za kinabii idha tadhakkaraha duatul khair pindi watakapozikumbuka tabia hizo walinganizi katika kheri walazimuha na wakashikamana nazo kwa maana wakazilanzi wakashikamana nazo adhuma ajruhum utakuwa mkubwa ujira wao wakathura naf'uhum na yatakuwa mengi manufaa yao wakanu qudwatan lighairihim fi jamii umurihim wa kanu na watakuwa qudwatan lighairihim ni mfano bora wa kuigwa kwa wengine fi jamii umurihim katika mambo yao yote na watakuwa qudwatan lighairihim ni mfano bora wa kuigwa kwa wengine fi jamii umurihim katika mambo yao yote ena faida ya sita baada ya hiyo asema husnu taamuli maa alaqrabin na haya tuliyasoma uzuri wa kuamiliana pamoja na ndugu wa karibu tuliona llahi subhanahu wa ta'ala walikuwa ni kiigizo kizuri sana katika miamala yao na familia zao wazazi wao wake zao watoto wao na jamaa zao wa karibu manabii walikuwa na muamala bora kabisa wa kulinda udugu na damu hilo tulilisoma huko nyuma shekhe alirudia hapa kama kusisitiza hivi na kutilia mkazo husnu taamuli tumepata faida hiyo uzuri wa kuamiliana ma'al aqrabin pamoja na ndugu wa karibu bad'an bil walidain kwa kuanzia kwa wazazi wawili bad'an bil walidain kwa maana huo uzuri wa kuamiliana unaanza hapa kwa kuanzia kwa wazazi wawili al-ab wal-um hapo anakusudiwa mama na baba na wale wenye kuzalikana na huyo baba na huyo mama kwa maana ndugu wa baba twawaita umu wetu baba mkubwa baba mdogo au ndugu wa mama mama mkubwa mama mdogo na mfano wao bad'an bilwalidain kwa kuanzia kwa wazazi wawili wal auladi na watoto asema fal muslimu ya'tani bibirri walidayhi na muislamu anatilia umuhimu kuwafanyia wema wazazi wake wawili falmuslimu ya'tani na muislamu anatilia umuhimu bibirri lwalidain kwa kuwafanyia wema wazazi wake wawili kama kana al-anbiya alayhimussalamu kadhalik kama walivyokuwa manabii wa Allah alayhi salam kama hivyo manabii walikuwa ni watu wa kujali jamaa zao na familia zao asema wayatani bitarbiyati auladihi na huyo muislamu anatilia umuhimu malezi ya watoto wake wayatani bitarbiyati auladihi na anatilia umuhimu malezi ya watoto wake kama kana al kadhalika kama walivyokuwa manabii salam kama hivyo wayasilu rahimahu na anakiunga kizazi chake wayatawaddadu ilayhim na anaonyesha mapenzi kwa wao yani kwa watu wa familia yake aonyesha mapenzi na kujipendekeza yani watakiwa ujipendekeze kwa watu wako eh maadamu ni ndugu zako basi jikombe kombe kwao kwa lengo la kuunga udugu kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wayasilu rahimahu na anakiumba kizazi chake wayatawaddadu ilaihim na anaonyesha mapenzi kwao wao yani kama vile anayalazimisha yale mapenzi kama kana al-anbiya'u salam kadhalik eh kama walivyokuwa manabii salam kama hivyo kwa maana katika hali kama hivyo wa huna yuqal na hapa sasa itasemwa inna man ahmala sha'na walidayhi hakika yule ambaye ameterekeza jambo la wazazi wake wawili inna man ahmala sha'na walidayhi hakika yule ambaye ameterekeza amepuuza jambo la wazazi wake wawili lihujjati at-tafarrughi lida'wati an kwa hujja eh eh, ya kuwa faragha kwa ajili ya kuwalingania watu ajifanya kwamba yeye ni dai mkubwa kashughulishwa na da'wa mpaka amesahau wazazi wake eti yuko mjini anafanya da'wa eh aandaa mihadharati durus daura warsha mbalimbali kama ni mwandishi aandika lakini wazee wake wako huko kijijini huko hata hana habari nao hajui wanaishije tupa kabisa mjishekhe hilo limeshughulishwa na dini hmm. huyu mm. anapashwa hapa habari zake asema inna man ahmala sha'na walidayhi hakika yule ambaye amelitelekeza jambo la wazazi wake wawili lihujjati tafarrughi lidawati nnas wa hujja eh ya kujitenga kwa ajili ya kuwalingania watu au talabi lilmi au kwa kwa ajili ya kutafuta ilmu mwanafunzi huyo tafuta ilmu basi ile ilmu imemshughulisha mpaka amewasahau wazazi mzee wako aumwa huku mimi ni kwenye durusi haya kazidiwa tumemtoa nyumbani sasa kaenda hospitali basi na mimi huku darasa ndio zimechanganya haya mama yako huku amekata kauli sasa da ndio tumeingia risala ya mwisho sasa -hmm. ajifanya kwamba asoma sana shekhe anasema fa inna tilka al'adham wahiyatun mardudatu kwa hakika hizo nyudhuru hizo ni dhaifu mardudatu zenye kukataliwa wahiya ai dhaifa hazina hoja yoyote dhalika na hilo anna al-anbiya alayhi salam ni kwamba hakika manabii alayhi salam hum ahrasu nasi ala da'wa wao ni wenye pupa zaidi katika watu juu ya da'wa ukizungumzia da'wa wewe huwezi kuwafikia manabii bwana wa hum dhalika abaru nasi biwalidihim eh na wao hao manabii pamoja na hilo ni wenye kutenda wema zaidi katika watu kuwatendea wema wazazi wao wa aktharu nnasi inayatan biauladihim na ndio wakubwa zaidi ndio wingi zaidi katika watu kwa kutilia umuhimu kwa kujali watoto wao wa buyutihim na kusijali nyumba zao jambo la da'wa jambo la kutangaza ilmu halikuwashughulisha eti mpaka wakawasahau wazazi wao au wakawasahau watoto wao na nyumba zao imekuwa ni dai wewe hujui watoto wako wamekula nini wamelalaje kama wanaumwa dawa wameshapata au bado wewe ni mtu wa safari tu rihla baada rihla ukitoka safari hii ya kusini utakwenda kaskazini kutoka kaskazini magharibi eh sahibu safar eh lakini nyumba yako yaangamia watoto wako hawana huduma wala wazazi wako eh wewe wajitia kwamba umeshughulishwa sana na da'wa si kweli bwana si kweli manabii hawakuwa hivyo yani hapo tunapata faida watu wote mm. mkuku unaingia una kwa ncha mbili huku na huku si ndio eh? asema fa ihmalu amri alwalidain sasa kulipuuza jambo la wazazi wawili wal na watoto munafin liamri Allah ta'ala jambo hili lapingana na amri ya Allah ta'ala eh wa mujanibun eh liakhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam ewa mukhalifu na ni lenye kukhalifiana ni lenye kwenda kinyume wa mujanibu na jambo hili ni lenye kwenda kinyume liakhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam na tabia za manabii alayhi salam walidha na kwa hilo basi famaa kathrati mashaghili nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja angalia mfano huu tumeusoma huko nyuma ndio maana napita mbio walidha na kwa hivyo maa kathrati mashaghili nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na wingi wa shughuli za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam min istiqbali wufudi ikiwemo eh kuipokea misafara wageni wakija mtume awapokea wa qiyadati juyushi eh na kuyaongoza majeshi mtume salam ndio amiri jeshi kwenye vita wa iadati marda na kuwatembelea wagonjwa wa tashyi'i janaiz na kulisindikiza jeneza wa taksimi ghanaim na kuzigawa ngawira zote kazi za mtume hizo wa sadaqati na kuzigawa sadaka mbalimbali wa zakawat eh na, na kuzigawa zaka mbalimbali zote kazi za mtume hizo alayhi salatu wasalam ma'a dhalika kullihi pamoja na yote hayo fa innahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwani hakika yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana qa'iman bi amri ahlihi alikuwa ni mwenye kusimama kwa jambo la familia yake wa buyuti na nyumba zake atamma qiyam usimamaji uliotimia kwa maana alisimama madhubuti barabara kwenye jambo la nyumba yake pamoja na kazi hizi ambazo twaziona na ndiyo maana wake zake kama vile bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha asimulia pia kazi za mkono ambazo mtume Ali salam alikuwa akizifanya nyumbani yani pamoja na majukumu haya yote alipata wakati pia wa kuwasaidia wake zake kazi za nyumbani kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi mbora wenu ni yule mbora wenu kwa watu wake wa nyumbani yule mwenye kusifiwa na kuonekana bora huko nyumbani kwake basi ndiyo mtu bora huyo naam ndiyo muumini bora pia baina yetu lakini ikiwa ni bora huku nje tu eh maneno mengi ufasaha umaridadi usmati eh wapenda vitu vizuri vizuri lakini ubora huo tunaokuona nao huku nje haupo huko kwako kwamba ukiingia watu wanabinua midomo kwamba ashakuja eh mistatabu huyo jamani kila mtu atafute kichumba chake ajitie ah wewe si bora bwana wewe si bora utakuwa watudanganya tu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasema khairukum khairukum li ahlihi mbora wenu nyinyi waumini wanaume ni mbora wenu kwa hali zake kisha mtume alayhi salam asema wa ana khairukum li ahli na mimi ni mbora wenu kwa ahali zangu eh wakati mwingine wajinasibu kwamba wewe ni mbora kwa watu wa nyumbani vijana wakileo wasema wajipa maujiko si ndio kwamba wewe ni mtu bora kwa watu wako wa nyumbani